91.4 de l'FM. Molt bones penyes, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. Arrenca el pim-pam-pum, una nova edició, aquesta, l'edició 241 d'aquest programa de música combativa de Ràdio Drama, que avui avui tenim tot l'equip aquí al complet als estudis de Can Capablanca, als estudis del casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell. A més, no ens falta pràcticament ningú perquè començaré per un que no començo mai i que avui per sort el tenim aquí, que és el nostre mestre Pollastre, que ens ha vingut a, a visitar després de molts dies. Què dius, guapo? Què tal? Bona tarda. Doncs pues molt bé, aquí de visita i ens fem un dia més aquí al Pim Pam Pum, quan puguem. Clar que sí. Moltes gràcies per venir, guapo. I també un altre que no falla mai, un altre que tira tema mazarranga, no s'atorti a dret i un altre que ens toca les tecles, que és un, un amor, és agafar a funcionar aquestes màquines infernals. És el nostre reverendo tecles, el nostre Ricky. Què dius, bonic? Com estàs? Ei, molt bé, molt content de que hi siguem tots aquí, eh? Un... Feia dies que no, que no érem els quatre, no? I amb moltes ganes i més amb la visita del, del company Pollastre. I tant. Mem membre, membre fundador, no? <laughs> I Un tant. dels membres funda fundadors del programa, clar que sí. Molt bé, i a la banda de, del Ricky, el que ens porta els llibres més combatius i el que fa també trontollar ciments de Can Capablanca, el nostre company Eric, que dius, guapo, com vas? Què tal? pues bastant en la línia del que deia el Ricky, eh, molt content que estiguem totes aquí i, i una cosa que no he dit al Ricky és que tinc molta calor però, bueno, ho solucionarem. Tenim aquí unes birretes i molta música, així que ho farem passar avall. I tant que sí, segur que ens espera un, un gran programa. I un altre que no falta mai, un altre que tira els temes arranganos més espaterrans, aquell que fa reventar els ciments d'aquest casal i, i del del costat, és el nostre Manolaco de Barberà. Què dius, bonic? <laughs> Què dius, Isma? Com anem? A tope, a tope. Bé, no? Avui molt content, que estem, estem les 4, la setmana passada vas fallar tu. Sí Quin programàs, eh, per cert. Quin ah, programàs. Quin... Jo crec que, que ens vam en sortir prou bé, no? Va quedar prou rodó i això m'ha dit que a nivell musical va ser espectacular, espectacular. Però sempre trobem a faltar, eh, Isma? Sí, sí. Bueno, era raro, era raro. Jo la veritat és que també, també em va faltar alguna cosa aquell dijous, i encara, en, encara, encara tracto de, de buscar-la. Molt bé, per sí, aquelles... que no ho hem dit i el que us parla és, és l'Isma, que no falla mai i tira temes zarrànganos. Va fallar la setmana passada perquè estava de toalet. Sí, que... estava de colònies. Que, què tal? Què tal? Bé? Molt bé, a Comarruga, sol i platja, no, ningú es va fer mal, va ser tot un, un regalazo això també està, està allà amb tots els nens i les nenes de, de Can Llobet. Estupendo. Bé. Eh. I el vas escoltar allà en directe amb, amb no, les nenes? O què? No, impossible, ah. impossible. Quan estàs allà no, no, no pots estar. El vaig escoltar a casa, després a, per streaming, a radiotrama.cat, i molt bé, la veritat és que em va semblar un tros de programa, com una casa de pagès. Molt bé, sense més dilació començarem aquest programa, eh, no sense abans recordar-vos que, que esteu escoltant el Pim Pam Pum, que sonem a Radio Trama, a Radio Pinsania i a Radio Terra, que som un programa que, que ens encanta tirar teves musicals. És un programa de música, de música combativa, alternativa i reivindicativa, que toquem estils diversos com l'esca, el reggae, el hip-hop o el punk rock i que, i que tractem sobretot temàtiques polítiques i socials. El primer que avui començarà la, la ràfaga, perquè això és una ràfaga contínua de diferents estils, és el Ricky, el mestre de tecles, que, que ens sorprendrà. Amb què? Amb què començarem avui? Mira, el programa passat dijous passat el, el Manolo va portar uns quants temes dedicats també al, al tema de l'operació Pandora, no? sí. que, que per fi s'ha desmuntat la farsa que, que ens volien fer tragar tots. I jo tenia una cançó preparada també per allò, però com que vaig portar al final un programa tot de veus femenines, va saltar, però ahir va. És un tema que, de fet, el va penjar el propi Mateòlica, el Mateo, el va penjar a les xarxes, sí, és un eh? tema que és una cançó que parla la seva lletra, parla sí. també d'això. És Muriendo de set. Bo, és un tema zarrangano. I bueno, la comparteixo aquí amb tots vosaltres. Opa, Mateo. Mateo. A ver quién se habrá asomado a los secuestros por orden de un juez al amanecer de un furgón blindado. Muchas preguntas muriendo de sed. Acusación de estar implicada, organizada a nivel estatal, de terrorista y de banda armada, un inquietante peligro social. Y a ver, a ver quién se habrá asomado a los secuestros por orden de un juez, al amanecer de un furgón blindado, muchas preguntas muriendo de sed. Todas las pruebas han sido mostradas, analizadas por seguridad. Libros, carpetas, archivos y actas, mucho cuidado, podrían explotar. Y a ver, a ver quién se habrá asomado a los secuestros por orden de un juez al amanecer de un furgón blindado. Muchas preguntas muriendo de sed. Una cadena ha sido cortada Nunca la idea se ha dejado sola, salen las presas dando una patada a un gran montaje llamado Pandora. Y a ver, a ver quién se habrá asomado a los secuestros por orden de un juez al amanecer de un furgón blindado. Muchas preguntas muriendo de sed. Y a ver, a ver quién se habrá asomado a los secuestros por orden de un juez al amanecer de un furgón blindado. Muchas preguntas muriendo de sed, muriendo de sed, muriendo de sed, muriendo de sed, muriendo de sed, muriendo de sed. Muriendo de sed muriendo de sed, muriendo de sed. Yeah. Quin temacle i quanta raó la, la lletra. Sí, sí, la veritat és pues que... Sí. Bueno, el, el, aquest CD que va, que va treure el, el Mateo, la veritat és que és, és una rere l'altra, les joies que ens va deixant, i aquesta, mm. aquesta tampoc és diferent. Encara sí. recordo quan, quan va venir aquí a la quartera sí. a cantar a tope. Molt guapo. Quin personatge, sí. eh? És un màquina, el Mateu és un màquina, i ara ho dèiem, fa 10 anys que no para, que no para de fer bolos, que no para de fer bolos, allà on el demanen, a dins d'un lavabo o a dins d'una banyera o allà on sigui, el tio farà un, farà un bolo. És un màquina. Que boi mm. que va fer de, de, de tocar en llocs estranys. Sí, tant. Sí. <laughs> I també dir que, que ara ho estàvem comentant, que molt contentes de, del sobreseïment de l'operació Pandora 1, però, però també molt enrabiades que ahir o abans d'ahir va sortir la, la condemna de la, de la noia Alemanya, que van detenir aquí el, els bloques, mm. i li han caigut 7 anys i mig de, Buah, de, de presó. presó. Mm. O sigui sí, que... des d'aquí una abraçada i, i molta força. Molt bé, primera bala tirada pel mestre Tecla, ara em sembla que ha acabat jo. Sí. Mira, és una cançó que dedico a la meva estimadíssima Noelia, que... Eh, la que, eh, eh, clar, clar, ara, la primera és la frente, clar que sí. No, sempre li dedico una, una cançó a la meva companya de vida, la Noelia, i aquesta, aquesta és per ella. És una cançó d'una cantautora, ja veureu que darrere hi ha una, una història no massa guai, però és la A Flor de Piel, una cantautora navarresa que l'ho ha hagut de deixar per problemes eh, de salut. Es veu que bueno, alguna, cosa, alguna cosa no anava bé, i, i el 2015 va, va treure un, un e LP, el primer homònim, A Flor de Piel, com es diu ella, i, i el tema en qüestió es diu No mientres, però aquesta R és entre parèntesis No mientes, mm. no mientres. Vinga. Mientras haya una sola mujer con temor. lletres feministes i música combativa de la bona, de gran qualitat, aquí al Pim Pam Pum, a Flor de Piel, des de Navarra, que us ha semblat? déu nhi que bonica per començar. I me la va, me la va que això no ho he dit, me la va recomanar la Noe, que també mm -hmm. el fet de que li hagi dedicat. També, ah, també. Sí, sí, sí. Ah, de tant en quant, ja sabeu que la, no la Noelia ens fa alguna col·labora, que fins i tot sí. ha fet algun, algun ha programa. Ha de venir més, eh? Sí. Ha de venir més, sempre. sempre. Avui, avui diria que, que serà complicat perquè té torna a, a l'Ateneu, vull dir que... Uix Avui no serà, però sí, en quan, en quan ella vulgui ja sap que sempre té les portes obertes perquè Clar vingui sí. aquí a tirar-se temes zarranganos com aquest de, de Flor de Piel. I tant. Celebro que us hagi agradat. Més música combativa, seguim amb aquesta primera ronda, seguim tranquil·letes. Ara va el Manolo. Doncs sí, mira, seguim amb la primera ronda d'estils eh, de diversos. Jo porto Escarrigui des de València, són els Qui Sap, una banda que fa molts anys que, que toca. Us porto de l'àlbum homònim del 99 Qui Sap. Caram, dos homònims ja aquí en sí, la primera sí. ronda. Eh? Jo porto uns quants avui. Us porto el tema Déjame vivir. Oh, Jodido fascista, te quiero yo decir. No hay mayor satisfacción que verte a ti morir. Metido en la mierda sin poder de allí salir. No te mereces ni el aire que entra en ti. Esto es para ti, jodido nazi. Yo te quiero ver muy lejos de aquí. A ti, al cojo ya España 2000. Hasta plana a la reta y a la guardia de Bel. déjame vivir. No de un dios te vas a arrepentir, déjame vivir. Libre como un pájaro me quiero yo sentir, déjame vivir. Al coge el micro y los pone a sufrir de manera natural. Me sale esto a mí, Su ritmo de quizá, te lo digo yo a ti. Esos fascistas se van a arrepentir, todo su imperio tenemos que destruir, todas sus riquezas las vamos a repartir para el pueblo que sale a combater contra el fascismo casposos en el. ar siempre igual te estoy tropicalment aquí al Pim Pam Pum, déu nhi eh? Que calentita, calentita. Ben guapa, ben guapa. Sí, tropicalment, que si ens pilla el, el toro. No, bueno, estàvem aquí amb el, amb el ritme caribeny. <laughs> pues, apurant, apurant. Pues això, el, els qui sap, no, no els coneixia jo aquesta penya, porten un munt d'anys eh, tocant i quan he vist així un rigui dic, hòstia, el rigui quan, quan el trobes por ahí mola portar-ho que no sona gaire, no? Qui sap. Ja ho farem sonar, ja ben el fet, ben fet. Sí. Molt bé, excel·lent la proposta del Manolo, amb els qui sap. Continua aquesta primera bala. Ara ens sembla o no? Ara ja arribem a la... Sí? Primera bala de l'Eric. Vale, primera sí, sí, bala sí. de l'Eric. Avui, bueno, clar, Mm, és un programa típic, porto molts temes i també hi ha llibre i faig Olé. totes les rondes, així... Vinga, així és fàcil saber. Sí, sí, sí, Sortirà sí. un programa ben cross avui. Sí, però bueno, passa res. Després aquí el, el cirurgià farà els talls que facin falta. <laughs> bueno, jo es porto una banda que lamentablement no tinc molta informació, m'ha gustat trobar-la, però sí que tinc el tema, que m'agrada força, que es diu... Eh, és d'aquest noi que es diu Doctor Master Bastard i canta un tema que es diu A nadie le importa nada. És un MC, ja veureu aviam què, què us sembla. Enxufa! Skankaman, Skankaman, Skankaman, Ache Ache Ka. You know, these are bastard, master sound. I was ready for another round. You know. Veréis crecer los bloques, ciudades, los críos y animales derrumbarán lugares inolvidables. Los críos crecerán y se matarán los unos a los otros. Quedamos pocos con conocimiento y coco, como tibio y odio combinado con vino el podio. Sopio de sabio, tú sabes, te arrastro a mis suaves desvaríos para darte alivios en momentos tibios tirando a fríos. Estamos perdidos, dime por qué en la calle casi nadie sonríe. Escucha los latidos de tus seres queridos. Quizás mañana ya no puedas, quizás mañana te entierren tus deudas. Y ya verás, comprobarás que la vida ya no es un camino, ahora es más bien un callejón jodido con destino a la oscuridad infinita. Pero antes verás como marchitas, Y contemplarás tanto sufrimiento como piedras te encontrarás. Y de ello aprenderás quizás. Pero no solo hay cosas malas. Mis rimas son como mis alas. Tuve de aprender a escaparte de las garras de la tristeza sin que nadie me enseñara. Ah. A nadie le importa ya nada. A nadie le importa ya nada. A nadie le importa ya nada, a nadie le importa ya nada. Sigo muriendo cada noche, emborrachándome con dos haches, sonriendo a la tormenta, solo quiero que esté contenta. Escuchas mi lenta, rima violenta, es lo que aparenta, plasmo la verdad y no está en venta.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 D'on era aquest paio? No ho sabem. Jo dedueixo que és d'alguna banda de l'estat espanyol, però bueno... Podria ser que no, podria ser de Llatinoamèrica, però per com cantava a mi em donava que era per aquí, però he estat buscant informació i no, no l'he trobat. O sigui, té el vídeo penjat al YouTube i té un SoundCloud on hi ha un parell de cançons, però no posa ni d'on és, ni quan ho ha publicat, ni res. Passa, passa més sovint del que, del que pot semblar sí. la gent que ens escolta. O sigui, realment de vegades vas a buscar la info per poder donar info de... I no hi ha manera. I no hi ha manera, és que no, és que no hi és, si no hi és, doncs no hi és. Bueno, aquest noi, la lletra interessant, té algun altre tema penjat a YouTube i a SoundCloud i, i bé, en recordeu-vos en recordeu de, la, de la pelea que vam tenir amb el Sigelpa per saber el nom. Ui, sí, sí. <laughs> sí. Se'n recordeu o no? Sí, sí, sí. sí. Jo tinc un, una banda que el dia que ho descobreixi qui són aquella gent, <laughs> seré tan feliç, són els Decision, aquells de, ah, de Madrid. Sí. També van treure només un disc tope reivindicatiu i tal, sí. i, i es veu que són del moviment anarca i tal d'allí, anarco-hardcore, punk-hardcore, però qui són, qui, què han fet després o són un comando autònom llancem-ho, si algú que ens escolta coneix aquesta oh, jo gent jo dit, i tal, que, més d'un cop, sí. però... que ens ho faci saber, si us plau teniu allà les xarxes per fem una crida, no? fem, fem cartells sí. bueno, aquesta penya estan? és de l'entorn dels accidente i aquesta penya, no? jo crec sembla que ho podria ser, però la veritat hauríem de conèixer algú d'allí i preguntar-li directament no? <laughs> bueno, Fora, fora decisió, que encara això és més aviat secció d'Espeina i encara no toca. Vale. Ara ja veureu que és... Ara sí que comencem la segona ronda, no? Comencem segona ronda i comença el hip-hop, que estranyament encara no, no ha sonat, segur que ens sonarà una mica més. De fet, jo em porto dos de hip-hop, o sigui, ja veureu. Però que, aquesta és La Raïz, un Hòstia. tema que segur que el coneixeu tots i totes, eh, El Circo de la Pena, extret de, del disc de, de l'any passat, del 2016, Entre poetes i presos, però no és la, no és la versió tal qual eh, que podeu trobar al disc, sinó que han fet un... Bueno, L'han gravat amb una orquestra, mm. però una orquestra de com 50 o 100 persones, no sé quantes Simfònica. són Saco. Hòstia. Brutal, brutal, brutal. Ja veureu, a veure què us sembla. Poli. Xitxa de la bona. bandera. Tenemos una alfombra que vuela y va, matándonos de pena y el trapecista hizo del dinero su papel, su condena y su Dios. Y ahora no queda luna llena que transforme a ese lobo dormido que habla entre suspiros, que perdió la pista a su enemigo. Atrás quedará. Súbete, desde aquí se ve la sangre y los ojos con en las banderas. Y el discurso del Papa contra el hambre y el Edén que amuralla sus fronteras. Súbete, desde aquí se ve un enjambre de ministros, alcaldes y banderas. Tenemos una alfombra que vuela y va, matándonos de pena y el trapecista aquí. estrellas, niños estrellas. puertos a tiros, ahogados en favelas, ahogados en favelas. Y en este circo hay niños estrellas, niños estrellas. puertos a tiros, ahogados en favelas, ahogados en favelas. Y en este circo niños estrellas. Què us ha semblat? Va, brutal. Molt, brutal. molt èpic, no? El brutal. Tema, molt, que... molt èpic, tio. És que clar, amb tants instruments ha de sonar èpic per força. Comences això. a fer una, una miqueta de, de por. Això perquè... m'he deixat de dir com es deia la, l'orquestra i tu, Isma, ho tens aquí apuntat. Sí, bueno, són més de 100 músics de les orquestres. Més de 100, eh? més de 100 músics els que participen. És que pel, pel vídeo ja, ja us ho deia. Que és, sí, el vídeo és espectacular. Doncs pues hi havia algun que feia playback, no? Perquè vosaltres heu sentit 100 instruments. Sí, jo sí. <laughs> clar, clar, clar. clar. Mira, un... Mira, més de 100 músics... Jo comptava i he deixat de comptar els 88, <laughs> però... El vídeo al que fem, al que fem referència eh, hi surten més de 100 músics de les orquestes públiques d'Oliva i, i, i Altea acompanyant a La Raïz en un videoclip eh, gravat en directe des del Teatre Serrano de Gandia. O sigui que té, té pinta de ser bastant espectacular la cosa. I aquí, fora micro, no? el Riqui deia que lo interessant era veure el vídeo aquest que comentàveu. I tant. Clar, clar, és que... I tant. És maco, és maco. Molt bé. No l'hem... Encara no l'he enllaçat, però ja l'enllaçarem a, a la web. Bueno, sí, l'he enllaçat pel Facebook, Facebook abans. Sí, sí, perdona, sí, sí. sí, sí. Seguim-nos per les xarxes, allà el podeu veure. Molt bé. Uh, ara sí que em deixa a mi amb un paper important aquí. Uh, <laughs> què? què? Clar, després d'aquest aquest himne que has tirat de segona cançó, uh, em toca a mi. Últimament el Ricky això ho, ho fa molt, eh? Sí, sí, es sí. tira un tema que el té molt callat i després et toca a tu sí. o a mi o així. Et, i... et toca el rebre. Sí, no, no, ja, ja començo jo, que vaig tranquil·let. Sí. I després... Després te la clava. Era tranquil·leta, era molt èpica. Era tranquil·leta, sí. sí. sí. Mira, jo canviaré una miqueta el registre, eh, m'aniré una miqueta més a l'esca, tot i que no és una banda decididament d'esca, són les No Conforme, aquesta banda de, de punk rock de, de Vallecas, són el Luis, a, eh, el Luis el Luna a la guitarra i a la veu, el Sergio Luna al baix, l'Egoitz, el, el Mago a la bateria, el JC Bauer a la guitarra i és això, són, són des, de, des de Vallecas, des de l'LP d'Erifias d'una falsa democràcia d'aquest 2017 que fa, fa poc que va sortir i és un títol també homònim que s'anomena Vallecas. Valencia. dedicada a tota la gent que s'ocorre a Muerte a Vallecas i molt especialment al nostre company Marxo que fa un temps yeah. que van a viure cap enllà. Lendis, cabró, empativa. <laughs> Trobem a faltar aquell pim-pam-pum, sí. les teves visitetes, home. I tant que sí. Sí, amb això, no sé si ho havíem comentat, que ens fem vells, però amb el Manolo ahir, quan anem a fer de Feriantes, ens va explicar la història aquesta del Puerto de Mar. Suposo que, que la sabeu, no? Que, que la festa major eh, declaraven que hi havia una, una espècie de guerra d'aigua i una, una festa loca fins que declaressin Vallecas Puerto de Mar. <laughs> Grandes, clar que sí, la penya de Vallecas partint la pana, com sempre. Celebro que us hagi agradat, crec que us ha agradat per les cares que, sí. Mm-hmm. que heu fet. Ens ha portat a l'adolescència de cop, eh? amb aquests ritmillos així. Sí, de... la veritat és que tenia cert regustillo, tot i ser una cançó actual, però sí que l'escaquejada tenia cert, agust, segur, cert regust anyejito, clar que sí. Molt bé, seguim amb aquesta edició 141, molt contentes que ens escolteu. Segueix ara el Manolo, segueix la segona ronda. Què dius, Guapo, què ens portes? Doncs mira, et seguiré el, el regust Añejo, com, com deies, però en aquesta ocasió a, amb Escà, són la gran banda mandinga des de, des de Santa Cruz de Tenerife. Vinga. Vinga. no, no, no des <laughs> era Santiago de Tenerife. De Santiago, de Santiago de, Tenerife a las Canarias Us porto el meu segon homònim de l'àlbum Poco Profesional Com us porto al tema Poco Profesional Ens acomiadem del mestre Pollastre que marxa. Ah. Ens veiem aviat, guapo. Adéu. Continua aquesta edició, de nhi el tema Zarrangano, eh, que s'ha tirat el Manolo. Estem amb les Ballaruques, no? Doncs sí, sí. també era una banda d'aquestes així com amb una llarga trajectòria. Jo tampoc la coneixia, no sé si havia sonat el Pim Pam Pum, o què? La banda Mandinga? A mi no em sona. No em sona, no em sona. Tot no. i que té un nom molt graciós que m'hauria... Por Mandinga no me sale. <laughs> Mandanga... Mandanga a tope. Molt bé, doncs, eh, molt contentes que, que estigueu escoltant-nos. Segueix aquesta edició. Ara és el torn de, de l'Eric, que acaba aquesta segona ronda. Amb què l'acabem? Va, acabem-ho per tot l'UAL. Pues, pues sí, de fet sí. Mira, eh, us porto un grup que em va descobrir el Manolo, un de tants. Són els, eh, les eh, Ramoners de Menirs des de, ah, oh, des de la oh. Bretanya. És el mm. millor accent francès que he sentit. Eh? És totalment inventat, eh? segurament no, no es deu pronunciar així. Però us en recordeu que vaig portar l'Oli de Sants, us parlava de l'estivada, no sé què, doncs aquests també hi van sovint. I bueno, us porto un tema des del seu Dungeon Diaul del 2007, Eh, aquest tema, que de fet és una versió d'un que es diu Berurier Noir, que, bueno, sí, el que sigui, però és una cançó que es diu Vif le feu, Visca el foc, de Ramoners de Menirs. Visca. Oh yeah! déu nhi com hi anaven, eh? Sí, Quim sí. Darrel... Final més brutal, tio. D'arrel tradicional, però a saco. Aquesta penya són molt bons. A més, fa molta gràcia, ara ho dèiem fora de micro, perquè van amb els instruments, no? amb la cortió, tal, eh, els instruments tradicionals, però són uns punquis crostes de la vida, amb la cresta de pa, amb tots els <laughs> piercings. ja, el Manolo ja havia portat cosetes d'ells. Sí, l'Isma també, aquella versió sí.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 espectacular de moment a nivell musical. Uh, arribem a l'equador del programa, començarà aquesta tercera ronda, tercera ràfaga, el primer que la, que la tires del Ricky, que, que ja ha començat. Què dius, guapo, què ens portaràs així per arribar aquí a aquesta part central? Sé que sent la tercera ronda t'esperes que ara comencin les guitarres i aquestes coses. Però no. Però no. Però no. <laughs> M'estiro una més de, de hip-hop, però porto un tema força especial. És un grup de, de Cuba, una banda cubana que es diu uh. Cuent, Clares, però té la, la col·laboració d'una cantant holandesa que es diu Tanja Nijmeider, Uh mm-hmm. -huh. Autèntica rebesa sí, sí, sí. la que ens presentes, I, eh? I amb el Sargento Pasquas, que és de, un sargento de l'exèrcit de liberació na, de, Dales italianes. Sí, de, de, de Colombia. Ah, ah, de Colombia. De Colombia. Pues... Ah, vale. Vale, sí. De les FARC. De les FARC, conya. Ah. No em sortia el, el nom. <laughs> Gràcies. Me sortia de ZLN, però no era... Si <laughs> era Colòmbia. De les FARC. De les FARC. Un... Bueno, que es veu que... No és... Això és del 2004. Més endavant i posteriorment ja havien fet altres... Bueno, propaganda seva, no? I bueno, ja veureu, és un tema de hip-hop força, força guapo. No sé quanta hipocresia o cinisme hi pot haver darrere tot plegat, però... <laughs> al, final, Després... al final ens xaparan la garita. Realment el... Tot va bé, tot va bé. El tema, la lletra, tot el que diu, està força bé. Sí, sí. Pues foli, A, a veure què us sembla. Catem-ho. Catem-ho. Escuchen guerrilleros y guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Y para todos los que quieren una Colombia nueva. Sí, para usted. En el los explotados de los niños descalzos y mal alimentados, de mujeres y hombres mal pagados, mal formados, de los campesinos amenazados. Venimos a hablar de paz, pero no estamos asustados. que descuidan sus negocios y su bienestar interno. A nosotros nos duele, pues nos preocupa el pueblo. Se muestra en cada lucha, todo el mundo puede verlo. Aunque intenten jodernos con recursos modernos, pues tienen formado un circo que le llaman gobierno. se nos una, que la verdad se toque. O es que tienen miedo que los pobres hagan bloque, adquieran conocimiento y que en un choque los derroten. pueblo de quien lucha por el pueblo, poniéndolos de parte de quien les mete el fierro, ofreciéndonos espejitos y socavando territorio, vendiendo nuestra casa y provocando un gran infierno. Soy consciente de mi realidad, de la fuerza que me hace luchar, la razón de mi vida, el dolor que me Pueblo colombiano para la mesa, vamos todos juntos, sin falsas promesas. Pueblo colombiano para la mesa, vamos todos juntos, sin falsas promesas desatar este nudo no se debe usar la ley del embudo ni utilizar la palabra paz como escudo y mentir y masacrar y decir que por mi culpa no se pudo. Alteran nuestro punto de vista en cada noticia, en cada revista, como los millonarios cambian de ropa. Una situación bochornosa, usan el periódico para desinformar y los pobres lo utilizan para hacer sopa. Si yo vengo a conversar y tú me vienes a atacar, óiganme pueblo, no se dejen engañar. El cese al fuego es bilateral, pero si el falso positivo y la masacre siguen igual, entonces ¿quién carajos está actuando mal? Y yo no ando con intriga, mi gente, vamos a pasar las leyes por el lente, y a lo malo se le frente, metiéndole dientes, sí que se metan los al lado, ni se metan los de frente, esto se va a poner caliente con la constituyente que tenemos que parar a los que vienen a saquear y con nuestra riqueza se proponen engordar. Y entonces no les cuadra la conciencia popular. Temen que los de ya no se dejen callar. Los que acumulan tierra de manera muy conchuda, si no negocian campesinos, pues negocian con la duda Si ellos siembran el terror y promueven la duda, sembraremos el futuro sobre realidades crudas. Tu verdad, tu verdad, la verdad, nuestra verdad. cosas lindas con tremenda belleza. Cuentas claras, el Boric y la holandesa. es tiempo, que viva Colombia y que viva la paz. <laughs> Gózalo, chamaco. Cuentas claras en la casa. King flow Cansas, Purta, tío, portat, tio, pedazo de tema Desde Cuba, desde La Habana amb, amb molt d'amor, amb molt de guapa, molt guapa. Quasi, quasi ens pilla el toro, aquí estàvem debats geopolítics. Sí, sí, sí, sí. estàvem arreglant el món, com sempre. <laughs> ja és això, família, ja és això. Molt guapa, la veritat és que sí, m'ha semblat sí, molt sí, bona troballa. Però... Els haurem de, de seguir la pista. Que per, ser després de, la, per, ser des, eh, per la part central, eh, bueno, una mica així tranqui, però bueno. <laughs> una mica tranqui, <laughs> però, però la lletra era molt combativa, tio. No, jo perquè ara... Amb totes les lletres. Sí, això sí, això sí. La lletra no, però bueno, molt bé, molt bé. Eh, jo crec que ha sentat molt bé. A més, amb la cançó ha arribat al, al ventilador, al pim-pam-pum. Sí, sí, gràcies. Cosa, I jo personalment uh, estic mm. molt millor. Molt millor. Moltes gràcies, Manolo, sí, sí, per sí. portar el ventilador. Aquí, que en capa fa caloreta, ja ens agrada també. Mireu, jo ara us porto una proposta per trencar amb això. Jo sí que... Ara Ara sí que ja comença a necessitar-los. Eh? Sí. I ara, ara, ara. Clar, clar que sí, mireu. No ho faré més. El proper, a la tercera ronda, a la tercera jo ja ho reventaré tot. <laughs> Us ho prometo. Queda dit. Mireu, són els Blade Loki, que és una, o Blade Loki, que és una banda polonesa formada el 1992 a Wroclaw, que fan, fan punt rock melòdic i són la neta a la veu, que té una, una veu molt xula, ja veureu, el Duchik al baix, el Turca a la guitarra, el Norbi a les tecles i el Puchek als, als, als tambors i el Liso a la trompeta i el Daniel al trombó. Són uns quants, eh? ja veureu. És un tema homònim, com abans ha passat, homònimament parlant, aquí ens encanta fer-ho. De... Mm. <laughs> Entre els dos em porteu tercer, ja com cinc... Tercer. No, no jo, tres. Jo, jo, encara tinc. Sí. Porten bueno. tres, tres. Ja veureu. Jo, jo he És homònim perquè es diu No passaran i està extret de l'LP del, del 2006, No passaran. Eh, bé. passaran. Blade Loki espectacular des de, des de Polònia, partint la pana aquí Bastant brutal, això. Brutal, brutal, brutal, Sí, sí, sí, sí la, la veu de la neta parteix molt i, sí i bueno, la veritat és que fa, fa molta patxoca. Mireu, ens ha arribat ara, fora de micro, ens ha arribat un, un cartell, així una miqueta fora també de, de la secció informativa. El Gos, el nostre col·lega Gos, ens diu que el 10 de juny hi ha concert Sant Paulinista a les 20 hores ro, eh, Jolly Roger Band i No Hem Menys Fatxaf, <laughs> Peter Pan, és un nom molt... No Hem Menys Shaft, sí, Peter uh -huh. Pan. Bueno, és un nom molt raro. Organitza la gent de Sant Pauli, eh, fan club d'aquí de Catalunya, mm. i es fa l'associació musical La Urraca, que és al carrer Vidal i Valenciano número 2 de Barcelona. Estupendo. En jo, si... perdona, sé que abans eh, amb això dels noms, eh, sé que la majoria de mortals no li interessa, però, però la ciutat que deies, jo vaig estar a Polònia i vaig descobrir que es, que es pronuncia Brotsbaf. Ah, hòstia. No, no Brotlau, Bro... perquè és com una C, Brot... és com la L aquella tatxada, no sé què, la C sona com S, total, em van dir, no, és Brotsbaf. Brotsbach. Per si torna a sortir. Mira, m'agrada com ho diguis. Com Bratsburg, però, però, però, va. Sí, però en va. Canviant les síl·labes. Sí. Molt bé, des de Polònia també amb, amb aquest no passaran. Espero que us hagi agradat. Seguim amb Molt més guapo. música combativa. Segueix aquesta edició de 141. Seguim tirant tema Zarranganos. Ara és el Manolo. Començarà a fer pujar el pas, segurament. Sí, mira, jo porto una d'aquelles cançons que sempre de tant en tant passa que surt una cançó i llavors a eh, la cançó surt, ens tirem a muerte i qui primera, qui primera pilla pues, ha triomfat. Ja ha sigut tu i aquesta vegada... El ganador és Manolaco. Aquesta vegada... Està fire, Manol. Pues he sigut jo perquè estava allà al, al YouTube i vaig veure que l'acabàvem de publicar, <laughs> aquesta vol, cançó. Eh? Això es diu El vol, eh? I és de, de dels Mafalda, aquest Uah. grupaco que jo flipo, o sigui, flipo amb aquesta penya, Una amb, el, amb la de videoclips que fan, sí. les cançons que treuen, o sigui, són brutals. Són uns artistes. I re, han fet una cançó que es diu Cristal Colpatuac, perquè el, els governors, pel desè aniversari del, de la Torxurro rock van fer, van fer aquesta cançó i llavors Mafalda ha fet una versió d'aquesta cançó ara pel 20è aniversari del, de la Torxo Rock que, que ojalà algú pugui anar, perquè allò, o sigui, toca allà tothom. O sigui, jo crec que si vas a aquell festi aquest any, ja, jo què sé. Ja és cobert. Ja no? està. Menys saps? tu i Bob Marley i la resta hi són. Sí, falta tot. I... <laughs> El teu germà, no? Hi deu anar o què? No, no, no el meu germà no. És veritat, és que ho ha, ho ha el Joan va estar l'altre dia aquí. Va estar l'altre sí, dia, es va, va estar tirant uns temazos, eh? I no ho hem dit, eh? Aquí on estàs tu assegut, eh? El tema que es va tirar va ser brutal, per cert. Sí, sí. El de Defcon 2, no? Arriba el paisser demanant, demanant ronda. <laughs> Això és així. Falta cervesa sense alcohol. Clar, clar, clar. Uh... <laughs> Jo estic servit, gràcies. Sí. Bueno, que bueno seguim, seguim. No? <laughs> Ojo allí, que surt aquí aquí disparat. Bueno, doncs això, a, a Mafalda, des del Túria, a Cristal Colpatuac. Flipareu. Fum-li! Em parles, però no puc escoltar-te. He mort. L'interfon que m'ha donat Ribes de 10 minuts. I has guanyat una sonrisa a la ira. Vidres colpetsats. Símptoma d'amics separats. Una bossa de quadres plena de tu i 800 quilòmetres de venjança. Desitjant tornar. -hi. when sempre Mafalda petant la cançó dedicada a totes les represaliades de, del País Basc. Brutal. Brutal. Excelsa. Excelsa. M'ha Mafalda, no sé falta dir-ne nada més, no? No, no gaire més, que quan vulguin... I si ho vas pillar al vol, eh? Tio. Sí. Quin plaer, quin plaer el temazo que t'has tirat. Els oh, governs govern no els deies, eh? Sí, sí. Devies fer un, una rialla d'orella a orella quan sí. vas pillar això al vol. Estava currant i estava allà buscant música per, per ficar-me per escoltar i vaig veure just que sortia que feia un quart d'hora que estava publicat. <laughs> I vaig dir, buah, l'Isma està currant, el Riqui <laughs> està despistat, no l'Eric també, dic, ja està, és meva segur. Home, no, no, vas triar dos segons a dir, algú la té, meva. Pa la saca. Sí, sí. No, no, la veritat és que som autèntiques mineres. El que fem aquí és un treball de, de, de ficar-nos allà on faci falta d'internet i del boca a orella i de, i de llegir d'allà on sigui que trobem música, de gent que ens la recomana, de, de mil formes la trobem i sempre és un plaer trobar segons quines peces, segons quines joies com la que acaba de trobar el, el Manolaco. I tant. déu nhi Ara és el torn de, de l'Eric, que tirarà un altre tema zarrangano en la línia del que, del que ha vingut, em sembla a mi. Eh, bueno, és una manera de veure-ho. Jo <laughs> diria que... per dir que no. jo diria... <laughs> no, tio, no és així. Un hip-hop? No. Eh, feia, molt temps, feia molt temps que no feia un post d'aquells ah, dels ja meus, tocava. de trencar el programa de dalt a baix. Vale. És una descoberta que li dedico molt especialment al meu germà Arnau, que està, aquí, està allà a les muntanyes i em va dir que estava escoltant molt això i ho vaig trobar excepcional. Són des de a Schaffenberg, a Alemanya, són My Sleeping Karma. Us porto un tema des del seu Soma del 2012. Han publicat més discos, però aquest és el millor. <laughs> I us porto un temazo que es diu Efedra, que dura eh, quasi el mateix que el del Manolo. Post. fot festejant a tort i a dret, l'Eric, déu nhi com ens has deixat. T'has quedat a gustet, eh? Ai, déu nhi sí, sí, sí. Set minutassos. Estic a, de cel ara mateix. <laughs> bé, bé, bé, bé. Sí, ara quan, quan he pillat les birres i he pixat he pensat, bueno, això que faig és molt de tirar la meva pedrada, però jo què vols que ho digui? O sigui, l'univers és molt divers i per mi aquesta música és subversiva. Sí, eh? I, sí, I et mola i la tires, clar que sí. Com ha de ser. I tant. Com, com ha de ser. Sí. Ens agrada barrejar estils, encara que de vegades ens agafin així a contrapeu, i, i ens encanta la música combativa i aquesta també ho era ben bona la proposta de, de l'Eric. Més música combativa s'està encaminant al final aquesta edició 641 del Pim Pam Pum, encara ens queden alguns temilles però, però ja anem molt molt esverades el que tira ara la seva primera... No, el que tira la seva darrera bala és, la última, és, la última. és el Ricky. Mira, porto una cosa molt especial. La, la primera de les darreres bales. La primera de les últimes, sí, sí, sí. Tot correcte. Ho he vist, ho he vist. És una cosa molt especial perquè també és una d'aquelles que mola veure en vídeo perquè és un trio, són tres noies d'un institut de... perquè jo crec que tenen 16 anys o així, mm. d'Indonèsia. Indonèsia. I fan metal, tio, però fan un metal claro que sí. Br brutal. brutal. Wow. Es diuen... L'acrònim és BOB, o sigui B baixa o B, que, que és l'acrònim de Voice of Baseprot, Baseprot amb C, per si ho voleu buscar. Mm -hmm. I la cançó en qüestió es diu The Enemy of Earth is You, o sigui, l'enemic de la Terra ets, ets tu mateix. No? ja veureu que és brutalíssim. Penseu que això són tres xavaletes d'institut. Eh, ja veureu, ja veureu què fan. Reventant. Indonèsia, ahir. tremendíssima, espectacular, brutalíssima. Oh, sí, sí, gran. Clar. De, de moment, and the winner is el tema zarranga no de, de la nit, Va, eh? No, no sé si tant, no sé si tant, però Déu-n'hi-do. Hòstia. No, no escolto l'Eric, no sé si és que no hi és o sí que hi és. Perdoneu. Fallo meu, fallo meu. Ara, no ara, ara sí, sí, sí. Total, que ens deies, Eric? Perdona. Eh, que, que és la troballada de la setmana, sí, no? Sens sí, dubte, sí. sens dubte. Home, un grup d'Indonèsia, la veritat, és difícil perquè només amb l'idioma... No? Com ho busques una web allí a Indonèsia, com saps yeah. que és música combativa i que no, i és complicat. I a, més, és complicat, sí. complicat. I a més el vídeo brutal, o sigui, ara estava mirant així com una mica per sobre el vídeo mentre estava sonant el tema i, i és increïble, o sigui, són molt joves, no? Molt jovenetes. I la contundència jovenetes. que li foten. Amb el, no? amb el cabell tapat, amb el... Sí. sí, sí. Que no trobàvem el nom abans de això que fan... Bueno, algunes... com un vel així sí, i tocant sí. allà la baixista m'ha semblat espectacular, sí. o sigui, com sonava aquest baix. Només l'inici, a la baixista ja... La, can la cantant era la guitarra. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Power Trio. Molt bé, molt bé. Boys of... Increïble. Com era? Boys eh? of... of, of Boys of va ser prot, mm -hmm. va ser prot. Molt bé, Riqui. Les seguirem de prop perquè la veritat és que ens han deixat d'aquí bastant bastant tocats. Sí, Espectacular. Sí, sí, sí, sí. Espectacular. Grandíssima, grandíssima per acabar la, la, seva, la seva participació del Mestre Tecles. Clar que, sí. clar que sí. I tu amb què t'acomiades, Isma? Jo m'acomiadaré amb els Crim, que és una banda de punk rock olé, tarragonina. Olé. Sí, han vingut abastament aquí al Pim Pam Pum i ens encanta cada cop que ens, que ens visiten. És una banda formada per l'Adrià a la guitarra i a la veu, el Quim a l'altra guitarra, el Javi al baix i el Marc a la bataca. És un tema extret de l'LP Blau Sang Vermell Cel, que va sortir el 2016. És un tema zarrangano que es diu Verí Caducat i que us deixo perquè la gaudiu. m'ha partit en dos i he tornat caminant d'escats per brases. He sentit Tremor que passa em persegueix pels els més drets a casa i no se'n passa. M'enfonso des de dins i vull cridar i les llàgrimes caient em fa sentir com el nen aquí maties. Avui només veig foscor, la llum es mitra per forats se la persona.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 aquell disc li van fotre una... O oh, no, potser sí, m'estic sí, confonant. Sí, sí, no, l'hem repassat de la vall. Sonat, sí. Entre vosaltres dos us el veu fer. Eh? Jo Sabeu... pensava que s'havia acabat. S'havia acabat, però han fet un, un videoclip molt xulo d'aquesta cançó i com que l'han tornat a fer una miqueta, pues he pensat, vinga, va, que, que entra, entra suave sona. Claro que sí. Clar que sí. Arriba aquí al final d'aquesta edició 241 del Pim Pam Pum. Oh. Acaba amb un parell de temes, però, però acabarà per tot l'ual, ja veureu. Agafeu-vos bé els cinturons, que ve del bo al millor. Ara és el mestre Manolo, em sembla que és qui, qui dirà el seu darrer tema, la darrera bala, i doncs després sí. l'Eric. Doncs sí, mira, jo us porto un, un gran tema també d'aquests que, que he pillat al vol aquesta setmana aquesta setmana m'ha tocat. Com estàs, I és eh? Que, sí, i és que el... Ha estat àgil, ha estat àgil. Estàs intratable, eh? Aquesta setmana no sé què m'ha passat. Doncs mireu, el 31 de, de maig va fer 25 anys de la mort del, del Josu, de, del Sescorbuto, i, i llavors us porto una versió, una versió del, de la història triste. Wow! De, de, que, de, de la història triste és del, de l'Antitodo del 1980, Yeah. Però és una versió dels Rude Pride, aquesta banda sí. de música oi des de Madrid. I estava allà que no sabia si portar la de història triste de veritat o així, però al final, mira, al final m'he decidit i porto aquesta del, del, dels Rude Pride, que a més és d'un d'un recopilatori que es diu Oi in Head, Punkin Heart, uh, bastant brutal, o sigui, hi ha unes bandes allà que cuidadín. Cuidadín, cuidadín. Us el recomano molt. Té la pinta, pel nom, només sí. pel nom. Eh? Excel·lent troballa, Manolo, tio. I així per, per acomiadar-me avui. Molt Genial. bé. I amb què conclouràs l'edició 240, Eric? Doncs pues mira, eh, sense més dilatació, jo posaré <laughs> els, una descoberta que he fet, perquè ara me'n vaig de visita a ses illes i vaig buscar una mica què passava per allà i vaig descobrir que des de Menorca hi ha un grupet que es diu Migranya que van arribar a fer una maqueta el 2013, una maqueta que es van fer tot ells, i us porto un temazo també dedicat al pollo que es diu Crisistema. Molt bé, penya. Ha estat tot un plaer tornar-vos a trobar. Uh, és un plaer cada vegada que ens escolteu. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta. Thank you. años, pasa tu vida, pasan los meses, pasan tus días, pasan las horas, también tus minutos. Este puede ser